السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد katika mbinu فرعون لعنة الله عليه aliyetawala katika nchi ya Masri mbinu alizozitumia dhidi ya raia wake ni mbinu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja katika sura mbili Sura ya kwanza Al-Qasas aya ya 4 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين mbinu يبيلي ni ile aliyotaja katika sura Zuhru aya ya hamsini na nne Allah subhanahu wa ta'ala akisema fasahaffa qaumahu faata'uuhu innahum kanu qauman fasiqin mbinu hizi ya kwanza ni kujalia raia wake kuwanishia ni asema Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya Firaun alikuwa na kibri katika ardhi ala aitajabara wa takabara akawa kibri hiki ajiona yeye nani ni Mungu fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la madai haya ni ya urongo lakini akawaita watu katika msingi huu wa urongo wake na kutangaza faqala ana rabbukumul a'la وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم akawa ana policy ana sera ya gawanya umma wake kimakundi makundi Ibn Kathir asema kullu sinfin yani fa kulla sinfin fima fima min umuri dawlatihi yani kila pote likifanya kazi kuhudumikia ule utawala wake na serikali yake kampeni hii ikawa achinja watoto wa kiume dhidi ya kupinga Musa alayhi salam asije akazaliwa akamaliza utawala wake wayastahyi nisaahum lakini akiwaacha watoto wa kike ili waweze kumhudumikia yeye bwana mkubwa innahu kana min almufsidin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema alikuwa katika watu fitibifu mbinu ya pili fastakhaffa qaumahu faata'uhu innahum kanu qauman fasiqin fastakhaffa akafasiri Sheikh Abdullah Saleh Farsi akawacheza shere raia wake fastakhaffa qaumahu faatauhu wakamfuata Ibn al-Arabi anasema hii maana ya fastakhaffa qaumahu ay fastajhala qaumahu akawafanya raia wake ni wajinga فاطعوه لخفه ahlamihim wa qillati uqulihim kwa mawazo duni na kwa akili zao finyu ili wamfuate mtawala kipofupofu mbinu hizi leo zimerithiwa na watawala ndani ya kile kinachoitwa demokrasia wao hugawanya watu kwa maslahi yao wao hudanganya watu kwa maslahi yao وبالمثال يتضح المقال mwaka mmoja na miezi sita iliyopita Wakenya wengi wameshughulishwa sana na swala la BBI Building Bridges Initiative mradi waati kuzungumzia kazi ya nyeti zinazoleta kuleta mwamko mpya wanasema new dawn mwamko mpya hajabu hakuna usiku kwa wao ni new dawn kila siku hatujaambiwa kwamba sasa tumefika lakini urongo huu kwa sababu ulibebwa na watawala ukaathiri jamii watu wakawa wanazungumzia kuhusu BBI kana kwamba BBI ndio inaelezea nini chakula na maji pesa zikafujwa bilioni kumi ripoti hii ikafikishwa juzi Jumanne kwa mabwana wakubwa kisha kukafujwa pesa nyingine kualikwa wajumbe mbalimbali mabalozi katika ukumbi wa Bomas of Kenya takriban watu elfu nne na kuambiwa kwamba sasa ripoti hii ni muhimu sana katika kushepu na kuongoza Kenya tutakayo fastakhaffa qaumahu faata'uhu innahum kanu qauman fasiqin hii ni udono unaotuambia sasa ni ile ile waliotuambia miaka iliyopita mwaka wa na sitini na tatu mkoloni mweupe alipoondoka akajitoa kwa mlangoni lakini akarudi nyuma ya dirisha kupitia dirishani watu wakasema madam mkoloni ameondoka na utawala ni utawala mweusi tutawaliwa na ngozi zetu mambo tutaidiwa pepo hapa duniani tukaidiwa pepo walokuwa katika adhabu hizo serikali ikawa ni parliamentary system ikiongozwa na Jomo Kenyatta za prime minister lakini tu baada ya mwaka mmoja 1964 Kenya ikapata kama republic yani ikapata kama jamhuri prime minister katupiliwa mbali kasema la huyo hatufai lazima tuunde mfumo mwingine wa kiutawala presidential system tena rais mwenye mamlaka makubwa jamhuri ikapatikana Jomo Kenyatta akawa rais wa kwanza wa Kenya mambo yakaibiwa kwamba oh sasa tumepata presidential system mambo yetu yatatatuliwa 1967 ufisadi kama ndio jinamizi la kwanza lilokumba utawala wa Kenyatta lakini ahadi iliyoahidiwa wakati ule the government pledges to crush corruption serikali imeahidi kwamba itaondoa ufisadi skandal ya kwanza ya ya corruption Kenya iliripotiwa 1965 nayo ilikuwa ni skandal ya mahindi hawa hawa waliosema sasa utawala wa Mwafrika ni utawala mzuri hawa hawa akajipata sasa wenyewe wanafanya nini wanafanya ufisadi kwa skeli ya hali ya juu lakini si hapa tu Kenya ilikuwa ni multi party tokea irithi kutoka kwa mkoloni Mwingereza baada ya hapa 1982 ikaambiwa tatizo ni kuwa na multi party jama vingi 1982 kufanyika nini scrapping of the multi party system kuondoshwa kwa multipart yani Kenya ili iweze kufanikisha malengo yake isiwe mfumo wa vyama vingi iwe na single party system ikaimbwa kanu kanu ya jenga nchi Mr. Toto Man Moi na watu wake Mr. Kirungu watu wakahidi huyu utawala sasa mzuri miaka 24 ya bwana Moi watu wakaimba change huyu dikteta Moi must go wanasiasa hawa hawa wakaimba tena wimbo mwingine kibaki tosha si wakafa shahidi na a kibaki tosha watu wakaimbishwa kibaki tosha tena mchakato ule ukaitwa new ama second liberation yani sasa Kenya yaingia katika uhuru mwingine mpya lakini mkumbuke baada sasa ya kukubali shinikizo wa magharibi kubadilisha katiba kipengele cha 2A kilichosemwa kwamba sasa Kenya ili udikteta wa Moi tuepukane nao ni tuondoshe tena mfumo wa vyama vingi turegeshe eh, tuondoshe mfumo wa chama kimoja turudi tena pale pale kwa mfumo wa vyama vingi angalieni ndugu zangu fastahaffa qaumahu fa'ata'u miaka yote hii sisi Chambilesho yule mwanahabari wa KTN News akasema hawa wakenya wafanywa kama kondoo wapelekwa tu ngalia asili yule mwanahabari ni kafiri lakini adiriki jinsi gani ya hila na kani image ya warasimali na wanasiasa wake wao hudanganya hasa kaumao hutuchukua sisi akili zetu nini hazina akili basi ikaja wimbo nyingine 2010 katiba mpya Newton magazeti vyombo vya habari wadadisi mashehe wakabeba mwito huu kwamba kweli ili tuokoe maisha ya wakenya tatizo ni katiba ya kikoloni iliyotutawala kwa miaka 60 na au miaka hamsini na sasa tuje katika katiba mpya katiba hii mpya new dawn kuzaliwa upya sasa ikasherehekewa sherehe hii kama Firauna alipowaalika watu wake fanada wa ana rabbukumul a'la akasema faqala ana rabbukumul a'la kwa sababu urongo ili uwe na athari mpaka uite watu na kila urongo unapokuwa smart na unapobebwa na watu ambao ni smart una athari ukiangalia hawa wanadanganya watu si watu wa kawaida wanavaa tai wanavaa koti na ni wafasaha sana katika lugha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuelezea sampuli ya watu hawa katika sura Al-Baqara aya 205 Asema wa min nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya na miongoni mwa wanadamu wako wale ambao yakufurahisha maneno yao wakizungumza utatamani waendelee wayushhidu Allah ala ma fi qalbihi lakini yeye mwenyewe anajishuhudia Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mwongo kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema eh, wa huwa aladul qisam lakini ndiye muovu kabisa kama Firaun akajitangaza mpaka akamkejeli Musa am ana khairun min hadha alladhi min hadha min hadha alladhi la yakadu bi min hadha alladhi mimi ni bora zaidi ama kuliko huyu Musa ambaye hata mwenyewe kuzungumza azungumza ndio jamaa zetu wakaja na matai speech tena very flowery speeches very flowery speeches kabuga kutoka Tanzania waambia kenya hii ni hatua muhimu hatua gani ile ile ile ya kuturekesha pale pale Mwenyezi Mungu asema wa ida tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-harth wal-nasl wallahu la yuhibbu al fasada anapotembea katika dunia huweza kueneza ufisilifu ima ufisidifu wa maanawia kifikra ama ufisilifu wa kimaadhia kuangamiza watu kwa porojo zao za kisiasa ayo halikwa tukaambiwa kwamba BBI hii itadhamini sasa Kenya tulichakayo kwa nini tunarudi tena pale pale prime minister huyu ambaye atachaguliwa sasa na rais awe ni ni, ni, ni member wa parliament kisha pia IDC vunjiliwe mbali lakini ibuniwe kabla ya 2022 baada ya hapa wanasiasa kabla ya hii ripoti haijasomwa wakapingana kuna wale waliosema kwamba ah, hii ripoti bwana inatuhujumu lakini tuelewe fasahafa kaumahu fa'uhu kawaida wanasiasa wako tabaka mbili wale ambao hutaka hali ibakie ili waendeleze kujali maslahi yao hawa ndio maana wakati mwingine kija tarumbeta mabadiliko wao husema ah sisi hatutaki mabadiliko ikija maswala sana katiba mpya wanasema hatutaki katiba mpya kwa msingi gani kwa msingi kwa maana labda wameiona ile katiba mpya itafieka maslahi yao kwa hivyo hawa ni wale wanaojiita ethno wapinzani kisha kuna wale watu ambao wanasema ah tutoka kuibadilisha Kenya hawa wakisema kubadilisha Kenya ina maana wanakubadilisha status quo alhala rahina ile hali ambayo labda inawafeza wao sasa ndio wanasema kwamba sasa hii mambo yabaki vile vile au wabadilishe status quo hivi ndivyo ilivyo mbali na haya demokrasi imejengwa juu ya delusional hope yani matarajio bandia hayapo hata siku moja wasomi wa Kenya thinkers na nazungumzia wasomi hapa na kusudia mufakiruna wa biladi hii ya Kenya Kenya sinaambiwa imesoma sana watu wanajipiga kifua sisi tunajua kizungu tumesoma lakini paka wa leo thinkers wote wa Kenya hawajaeleza umma ya Kenya tatizo msingi liko wapi mbona hii guesswork mara katiba mpya mara sijui hivi hii ina maana ndugu zangu tatizo nalozungumzia nalokabili Kenya hapa ni over hii level ya watu na ufahamu tatizo linalokabili Kenya si nini si katiba tu wala si watu tu wakaona labda tubadilishe huyu bali tatizo linalokabili Kenya na ulimwengu kwa ujumla ayuhasifwa ni tatizo la kimfumo maana gani mfumo ideolojia inayotekelezwa na bilali ya Kenya iliyokopeshwa na wakubwa wa kimagharibi ni ideolojia ile ile inaitwa ya kirasimali ya kibepari ubepari ni mfumo ambao mara nyingi hujali maslahi ya watu wawili wa kwanza tajiri maana yeye ndio humiliki kila kitu humiliki media humiliki wanasiasa wanasiasa ukiwa mfukoni na matajiri pili mabepari huweza kuajiri wanasiasa kwa hivyo mfumo huu mara nyingi hisabu zote za nani zaishia kwa wanasiasa na matajiri yale mabadiliko yanayozungumza ni kama yalivyoeleza ima ni kuibakisha status quo ama kuibadilisha status quo lakini sikubadilisha maslahi ya wewe na mimi wewe utaendelea kusota pale pale fastakhaffa qaumahu faata'u wakatufanya sisi hatuna akili ili tuwafuate ayuha ikhwa tupo katika miaka ya urongo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu anhu asema sayati ala nasi sanawatun sadaat zitawajilia watu zama za urongo miaka ya urongo khadaat bisighati mubalagha yani urongo utakuwa ni mkubwa watu wadanganyana na si level ya wewe na mkeo mdanganye a wala si level ya biashara level hapa itafika paka kwa watawala na ole wako urongo ukifika kwa watawala ikiwa ndio ndio hobi yao Iraki ilivamiwa kwa nini kwa urongo ati oh, damu dikteta ana mass weapon nini weapons mass production weapons Blair Bush akashambulia Iraq matokeo yake 1.5 million orphans na wanawake wakawa wakaachwa hawana waume Somalia Pakistan Afghanistan zote zilivamiwa hivi lakini sasa urongo uzungumzwe wewe they cook yani wanapika uongo kisha urongo huu ukipikwa wapaliliwa na media ndio leo ikabuniwa ukiangalia magazeti yote wiki nzima Nation walisema fresh start tuanza tena upya wengine wakasema new dawn jamaa mpaka lini guess what Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akawaelezea akatuelezea future mbaya nayo ni miaka ya urongo ambayo yusaddaqu fiha alkadhib yule mrongo mwanasiasa watu watamwamini sana lakini mkweli akizungumza atangwa kuna wazibu yule hajatoa pesa lakini mrongo kwa sababu ni smart kwamba amejengwa mwanasiasa tutamkubali basi sallallahu alaihi wasallam akasema wayukadhabu fiha sadiq na mkweli mwenye kuwaitisha watu katika mabadiliko ya kikweli nayo mabadiliko ya kimfumo wa Uislamu watu waonyeshe kwamba ulimwengu huu unahitaji mfumo ambao si wa kubahatisha si guesswork mfumo uliotegemea wahi wala ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah nini ndugu zangu hamjui kwamba Qur'ani mnayoisoma mpaka sasa haijafanyiwa marekebisho? Basi hivyo hivyo katiba ya Uislamu ambayo inatokamana nayo kutoka Qur'ani na Sunna haitofanyiwa marekebisho wala haikufanyiwa marekebisho bali hata mujtahiduna watafokusalifiana watarudi katika misingi ile ile ya Qur'ani na Sunna je huu sio ufumo ndugu zangu wa kuukumbatia na kuuzungumza badili yake kwa kumbatia maneno ambayo hata hatujui ngoma ile mwisho wake itakuwa nini bali ni yale yale tunajua mifarakano itazidi sasa wanajadiliana o waziri mkuu lazima awe na nguvu zaidi yani tunatarajia baada ya BBI mambo yataendelea vile vile bali huenda yakawa zaidi kwa sababu tayari wamegongana sasa haya ripoti imekuja nani atabadilisha bunge ama raia wa kawaida yule aliyesema bunge anaona kwamba mahesabu itakwenda kwake kwa sababu wabunge atamiliki nao na yule anasema raia ameona bunge atakosa maslahi na wanaposema bunge wengine wamejipanga kwamba wabunge huongwa wabunge ukovu wa compromise katika ICC sasa wanajua kwamba tukipeleka bunge tutatembeza nini bahasha kisho pitisho sasa wengine wanasema la hii ni document ya umma kwa hivyo irudi kwa nani kwa umma kuna mtu alishauriwa ndugu zangu hapo hakushauriwa bali walioshauriwa ni watu 1700 peke yake hii wanaita bottom up approach katika siasa yani unapotaka kuleta mwelekeo wakati mwingine unasema population ikiwa ni watu wengi na wataka kuleta mabadiliko usihoji watu wengi kwa sababu haiwezekani kwa hiyo unachukua just a section of Kenyans watu wachache ni wakaojiwa hadi na ni ripoti yetu. kuna mtu aliyopisi kuojiwa kwa mjumani hakufika sijui kwako lakini kwako mimi hakufika sikujua kama bali naambiwa kuna BBI BBI tukatia kwa nyara sio kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wa yu'tamanu fiha al-kha'in yule tyrant kibaraka khain ajulikana wafisadi watu watamwamini zunguzeni ndugu zangu hawa wote waliokuwa pale kwa masokenya hawa si wale wale makashfa kibao mita computer era masuala ya ardhi wanajulikana hawale wanaojifanya ni wapinzani yajulikana kwa hivyo hali hii ikadumu na itadumu kwa sababu wale wale ndio wale wale waliokuja hata wataka mabadiliko ayu hakifwa Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wa yantiqu fiha ruwaida watazungumza watuluni ar rajul tafihu fi amri ama hivi ndio zama ndugu zangu kubadilisha hii system ndugu zangu waislamu haihitaji kubadilishwa watu haitaji kubadilishwa katiba yahitaji kurudi kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hii mitihani ya tosha ndugu zangu tutafakari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma yatubun thumma la yatubuna wala hum yadhkurun hivi hawa wanafiki asli aya inazungumzia wanafiki walipata maradhi ili labda ile mitihani iwaongoze na kuona Uislamu lakini mitihani pia haikuwanufaisha wao tuambiwa tusiwe kama wanafik ambao mitihani ikizuka khiana zilizofanyiwa na, na na urongo tunaofanyiwa sisi bado tuko pale pale Mwenyezi Mungu anasema awala yarawna annahum yuftanuna bi kulli ami marratan au marratayn hizi hawa watu hawaoni kweli wanasibiwa wanapata na mitihani kila mara sijui devolve system sasa sasa imekuwa nini devolved corruption sasa IBC kabla ya hapo sijui kuna IBC tume za ufisadi zimebadilishwa kuna kasa alianza sio akajangizi sasa ni EACC hatuja tutakuja nani sasa mambo yale yale ati wanapambana na ufisadi ayuha kwa Mwenyezi Mungu atuambia sisi watu wenye akili nikimalizia kabisa katika dhani yangu mabadiliko msingi ndugu zangu yanahitajika Kenya lakini hayahitajiki kwa masala haya ya kasumba hizo na siasa bali atahitajika kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuulingania mfumo wa Uislamu kuonyesha kwamba Uislamu ni mfumo unaomiliki suluhu za kiuchumi, kisiasa, kijamii na una sakafa ya kutosha ya kuwalea watu wa Mungu ambao siasa zao zitapelekwa kwa mujibu wa muogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hivi ndivyo ulimwengu unapotarajiwa ndani ya utawala wa Kiislamu ukiwa na katiba iliyojengwa juu ya msingi wa la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah hakutokuwepo na geswa kama hii aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu